Panginoon, narito kami sa umagang ito. Humihinga, buhay, Lord, and thank you, Lord, na by the grace of God, may pagkakataon kaming marinig hindi lang yung katuruan sa Biblia, kundi yung tinig mo sa aming mga puso, sa aming mga isip. Hayaan po, Panginoon, by the power of your Holy Spirit, na maunawaan namin sa aming isip ang iyong sinasabi sa iyong salita. At the same time, love, Lord, na hindi lang to sa isip kundi sa puso namin. Maiangkop namin to sa mga tinuturo mo sa aming lahat. Hindi lang personally kundi bilang isang iglesia. So salamat po Lord. Mangusap ka sa amin. Thank you Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Ang ganda ng umaga natin. Amen. <laughs> bawat umaga, bawat araw, siguro kung kayo nanonood ng telebisyon o nasa YouTube, na, I mean, nakakalat lahat. bidang departamento ng gobyerno ngayon ay ang DPWH. Tama ba? Amen. Nakangiti yung lahat. Palagay ko, araw-araw nunod kayo, no? <laughs> okay. So, I mean, alam, hindi ko na yung mga, alam, alam niyo, mas alam niyo siguro sa akin yan pero na, natuwa, natawa lang ako kasi ang daming memes o maraming ibig sabihin na yung DPWH, hindi lang Department of Public Works and Highways, meron ako nakita. Ang ibig sabihin daw ng DPWH is daming pera, walang hustisya. <laughs> okay. Natatawa tayo mga Pinoy. Misan, tinatawanan na lang natin kasi talagang napakalalim ng problema ng ating bansa. Pero siguro, isa sa mga pinakabidang personalidad na ini-interview sa Senate at si Diskaya. Kaya ako yung nag-imbento ng DPWS, Diskaya's pera walang hanggan. <laughs> In fact, um, of course, hindi ko alam yung mga detalye, wala naman ako doon, hindi ako ano lawyer and all ah, ang prayer ko, sana malutas ito at hindi lang puro hearing. Pero wala lang, naimbento ko lang diskaya pera, walang hanggan. Kasi sa totoo lang, pag pinapanood mo, di ba, wow, mayaman pa ba ito kay Lebron o <laughs> kay Manny Pacquiao? Anyway, so siguro kung ako yung friend ni Diskaya, kunyari lang, imposibleng maging <laughs> friend ko siya. Una-una, di ako mayaman, wala ako sa sirkulasyon niya. Pero na-imagine ko lang, okay, imaginein mo, kung ikaw yung friend ni Diskaya, nang hindi mo pa alam tong mga nangyayari, ha? Kumaga sa panlabas lang. Mayaman, daming kotse, maayos ang, mukha namang maayos ang pamilya, di ba? Safe naman, wala sakit, di ba? Kunyari kaibigan kanya, sisharean mo ba ito ng mabuting balita? Parang hirap, di ba? Di ba? Makapangyarihan mayaman, parang lahat kayang gawin. Parang iniisip mo, siguro kung ikukumpara mo sa sarili mo, eh ako nga, wala akong pere. <laughs> Mahirap lang ako. Ba't ako mag-share dyan, di ba? Nala, parang lahat nasa kanya na. Of course, nung hindi pa natin alam itong mga bagay na ito na nangyayari behind the scene. So, karaniwan, ang mga taong karaniwan nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay mga kasama niya sa opisina, 'di ba? Kapitbahay, nagtitinda sa palengke, pamilya nyo mismo, di ba? Ay parang wala namang masyadong problema. Kaya, maliban sa iilan, sa panlabas, parang okay naman sila. Parang nahirapan <laughs> ako basahin ni Sarapan. Okay, so, Uh, marahil ito ang dahilan kung bakit nag-aalangan tayong pag-usapan ng tungkol sa Diyos o tungkol sa ating pananampalataya, di ba? Kasi parang wala naman sila pang kailangan na marinig ang tungkol sa Diyos. Na, nararamdaman niyo ba yon? Sa, paminsan sa buhay niyo? Yung parang nai-intimidate sa English, parang natatakot ka o nahihiya ka mag-share ng mabuting balita o kahit man lang magpatotoo tungkol sa paano ka binago ni Lord. Kasi pag kinukumpara mo siguro yung sarili mo sa kanila, parang mas okay sila o mukhang wala namang problema. Sino sa inyo nakaka-relate doon? Ay, naiya sila, mahiyain. Parang ako, mahiyain din ako. <laughs> so, um, naalala ko nung maraming taon na, na nung ako'y single pa, uh, hindi ko alam may season ng buhay namin ni Pastor o nung single pa ako na nakakasalamuha namin yung mga nasa mataas na antas ng buhay. Okay? So, hindi ko alam bakit ganun. So, merong isang babae na asawa siya ng may-ari ng isang, uh, ano ba ito? Kumpanya ng mga delata. Hindi ko na sabihin yung brand. <laughs> Nakatira sa Corinthian Gardens and, you know, nakasalamuha ko siya. Uh, to make the long story short, sa panlabas, ang ganda niya. Pang Miss Universe, ang itsura. Sa itsura ng bahay niya, hindi kayo magkikita sa laki ng bahay. <laughs> Tapos, pag tinignan mo siya, matalino, mahusay, magsalita. So parang iisipin mo, hindi niya, hindi niya mukhang kailangan marinig yung isishare kong mabuting balita na kailangan niya si Jesus. So minsan, may mga ganun tayo marahil, na mga kaibigan o kaya kahit mga ordinaryo lang, parang masipag, mabait naman sila. Sino sa inyo may mga kaibigang mabait naman sa panlabas? Mabait naman sila. In fairness, hindi naman sila yung nga nangungurakot and all. Mabait naman sila, relihiyoso pa nga yung iba sa kanila. So minsan, na-intimidate tayo na i-share yung gospel sa kanila. Pero sa seri na ito, ngunit lahat, tayo man o sila, ay may tunay na pangangailangan sa Diyos. Amen ba yon? Siguro kung kayo babalikan nyo ang nakaraan nyo bago kayo makakilala sa Panginoon, sino mag-aakala, nakaakala, kailangan nyo si Jesus, di ba? <laughs> Ikaw mismo, sarili mo, hindi mo iniisip yon Pero sa awa ng Diyos, binuksan niya ang mata mo, kaya ka nakakilala sa Panginoon. Pero sa, sa sharing ito, gusto nating gusto ng Panginoon na maiangkop natin sa pang-araw-araw natin pananaw sa buhay, at mga ginagawa sa buhay na kahit mahirap ka o mayaman ka, kailangan mo ang Panginoon. Amen? Matalino ka man, may tinapos ka o wala kang masyadong tinapos sa pag-aaral, kailangan mo ang Panginoon. Amen? May sakit ka man o malusog ka, kailangan mo pa rin ang Panginoon marami ka mang likes or followers sa Facebook, Instagram o TikTok, o wala masyado, kailangan mo si Lord. Siguro sa social media ngayon, napaka ano, napaka tempting o nakakatukso na ikumpara natin ang ating sarili kasi makikita natin doon marahil yung mga na-post ng mga kaibigan nyo o kamag-anak nyo, nagpunta sila sa ganitong lugar, di ba? Oy, sana all. Okay, kaya mukha namang masaya yung pamilya nila, etc., etc. O kaya na-promote sila sa trabaho at meron silang bagong kotse. So minsan, pag kinukumpara natin ang ating sarili dito sa mga taong ito, parang wala na, parang atin na lang akong church, sige, siguro <laughs> hindi naman nila masyadong kailangan si Lord. So, sa ating bagong serye, Everyone Needs Jesus, gusto natin tingnan kung ano ang mas malalim na pangailangan ng tao ng higit pa sa nakikita sa panlabas. Kasi kung panlabas lang, maaring hindi na nga tayo magbahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Gusto nating magsimula sa issue ng identity. Sabihin nga natin nga lahat, identity. Identity, yung pagkakilala mo sa sarili mo, kung sino ka, di ba? Um, sabing gano'n ni David Berner, ginamit natin itong aklat na ito sa in- aming Enneagram class. Sabi niya gano'n, pinakamaila, pinakamalalim na identity natin ay hindi nakabatay sa kung ano ang meron tayo sa mga ginagawa natin o achievements natin o sa tingin ng iba sa atin o opinion ng mga tao tungkol sa atin, di ba? Ang sarili na binubuo natin nang walang Kristo ay nagdadala ng matinding pagkapagod sa loob, kalungkutan, hiya at pagkakahiwalay sa Diyos at sa ating kapwa. At kahit na sa sarili natin, hindi na natin nakaka- nakikilala kasi nakabasing identity natin sa maaring mga bagay na ito. So sa umagang ito, nais kong, nais ng Panginoon na sabihin sa bawat isa sa atin, anuman ang katayuan mo sa buhay, anuman ang nararamdaman, nararanasan mo ngayon, ang identity na mula kay Kristo lamang ay ang hindi mayayanig at hindi mananakaw. Basahin nga natin to lahat. Ang identity mula kay Kristo lamang ang hindi mayayanig at hindi mananakaw. Lahat ng bagay na nakikita mo sa mundong ito, maglalaho yan. In fact, yung mismong buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Tama ba? Meron bang alam, alam nyo yung due date nyo, expiration date? <laughs> hindi natin alam yon. Ngunit kapag ang identity mo nakasandig, nakasalalay, nakaangkla kay Kristo, kahit ano pang mangyaring pagsubok, ano man yung mangyari sa mundong ito, hindi dito mayayanig o mananakaw sa iyo dahil na kay Kristo ka. Amen? So kung meron, kalimutan nyo na lahat. Maring, sa dami na sasabihin ko ngayon. Maring malimutan nyo yung iba doon. Pero ito yung tandaan nyo, ang identity na mula kay Kristo lamang ang hindi mananakaw o mayayaning. Amen? So bakit ba? Bakit ko sinasabi to? Bakit sinasabi ng Panginoon to sa atin? Gagamitin natin ang uh, text na Lucas 10, 17 to 24. Okay? Uh, bilang konteksto, nais ko lang basahin ng mga sumusunod. Sa Lucas 9, 1 to 2, Bali, tinipo ni Jesus ang labing dalawa. So alam niyo naman, may labing dalawang apostol. At binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo. Okay? Baka naman, akala niyo. <laughs> <laughs> Hindi to yung mga demonyong ano, <laughs> mga naiisip natin sa pang-araw-araw. At magpagaling ng mga may sakit, isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. So, tinawag niya ang labindalawa at binigyan sila ng kapangyarihan para ipa, ipahayag ang mabuting balita. So, ito yung misyon ng labindalawa. Pero, sa Lucas 10, Pagkatapos nito, so ginawa yun ng labindalawa, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72, 72. So bukod doon sa labindalawa, meron siya mga tinawag na 72 mga ordinaryong uh, disciples ni Jesus, di ba? Sila isinugo niya, same-same ng dala-dalawa, partner-partner, sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo ang may ang may-ari ng aanihin na magdadala siya ng mga mag-aani. So, ito ang sinabi ni Jesus do sa 72. So yung, yung teksto natin sa umagang ito, may kinalaman doon sa 72 na sinugo ng Panginoon. Okay, mga ordinaryong disipulo. So tatlong dahilan mula sa scripture na ito ang isishare ko sa inyo kung bakit ang tanging identity lamang, lamang na mula kay Kristo ang siyang hindi mayayanig o mananakaw sa atin kahit nasaan ka ba ng spiritual na paglalakbay mo, nawa ay tunay na iangkop mo yan sa buhay mo, sa identity mo, at makas makilala mo pa siya. So, tatlong dahilan. Number one, si Jesus lamang ang maaring magbigay ng tunay na tagumpay. Okay? Sino sa inyo ang nais maranasan sa mga pinagdaraanan nyo ngayon, makaranas ng tunay na tagumpay? Taas ang kamay. Amen. Iba-iba tayo ng mga laban na hinaharap sa araw-araw, maliit man yan o malaki. So dito, tingnan natin, sa verse 17. So isinugo niya ang 72, di ba? Tapos bumalik sila. Masayang masayang bumalik ang 72, inulat nila, Panginoon! Ha, ah, nagre-report. <laughs> Kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil makapangyarihan sa kapangyarihan ng inyong pangalan. So, masayang masaya yung 70, imagine niyo kung kayo nasa pwesto ng 72, di ba? Anong feeling niyo noon? Yung mga demon possess noon, di ba? Nakakita na ba kayo ng demon possess? Ha, hindi pa. Ako dati nakakita na. <laughs> Siguro kung wala si Kristo sa akin, baka matakot ako. Yung mga, minsan napapanood niyo yan sa movies, di ba? Pero yung actual, mas mas iba yung pakiramdam, no? Just imagine nyo, mga ordinaryong disciple to. Parang kunyari, ilan tayo ngayon? 72 ba tayo? <laughs> Sinugo kayo ng Panginoon, tapos ginamit niya kayo na in Jesus' name, lumayas ka sa katawan na yan. Tapos, yung demon possess talagang ano, napalaya siya, di ba? Anong pakiramdam nyo, no? Tapos yung mga may sakit, gumaling. Di ba? Siguro kung ikaw yung tayo nasa lugar na yon, isa sa 72, masaya, masaya ba kayo? Ha, di ba? Siyempre, successful yon, di ba? So, na, napalayas nila yon At sinabi sa kanila ni Jesus, nakita ko parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Okay, ito ay parang spiritual na vision ng Panginoon nung pinahayo niya ang kanyang mga disipulo at somehow Nakita niya kung paano natalo ang kaaway habang ang mga disipulo ay pinapahayag ang mabuting balita. Kaya binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas at mga alakdan. Wow. Nakatapak na ba kayo ng ahas? <laughs> Hindi to literal. <laughs> Huwag niyo subukan. <laughs> <laughs> Sigurado yung RITM ang <laughs> pupuntahan nyo pagkatapos yung tapakan yung ahas o lakdan, di ba? So, hindi ito literal. Ito ay simbolo ng mga kapangyarihan ng, ano, ng demonyo, ni Satanas. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. So, binigyan niya ang kanyang mga disipulo ng authority over these demonic forces. Sa laban na ito at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Wow! Naniniwala ba kayo doon? Hindi lang doon sa 72 yon sa atin yon bilang kanyang bayan at bilang kanyang mga tagasunod. Binigyan tayo ng Panginoon ng tunay na tatagumpay kay Kristo. Amen? So alam ko marami sa atin, marahil hindi naman aktwal na demonyo, <laughs> yung ating kinakalaban ngayon, <laughs> kundi may mga demons on the inside. Mga kasalanan o na feeling natin alipin tayo ng kasalanan na hindi natin mapagtagumpayan. O kaya may mga kilala tayo, mga siguro kakapit mga ka, ka, ano ka kakilala kaibigan tayo na pag tinitingnan natin sila, parang mukhang okay pero deep inside alipin sila ng kung ano-anong kasalanan o kalungkutan. O yung iba sa kanila, depressed. Diba? Hindi na malaman o kaya mga relasyon na sinira ng kaaway, mga pamilyang pinagiwa-hiwalay, sinaktan ng bawat isa, iba-ibang laban at katalunan ang nararanasan ng mga kakilala natin, kaibigan natin, even marahil sa sarili nating pamilya. Pero sinasabi ni Jesus, kung ang identity mo ay nasa Kanya, tunay na tagumpay ang mararanasan mo. Amen? Amen. Yan ang pangako niya. Mga anak, sabi sa 1 John 4.4, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpanayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Ito yung mga panahon na maraming nagkalat na maling katuruan eh uh, nung panahon na sinulat ito ni Juan, sapagkat ang spiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa spiritong nasa mga ka- makasalibutan. So, greater is he who is in you, the Spirit of God, than the one, the Spirit of Satan and demons na, na, na nanlililang sa mga tao, sumisira ng buhay, mas makapangyarihan ang banal na Espiritu na nasa inyo. Kaya wag tayong matatakot doon. Amen? Huwag tayong matatakot. Minsan nga, <laughs> minsan nga, pag minsan siguro kakanood natin mga nakakatakot na mga, ano yun, palabas. Minsan tuloy iniisip natin, mas makapangyarihan ng demonyo kaysa sa atin eh. Of course, makapangyarihan siya. Kung wala si Kristo sa atin, mas makapangyarihan siya sa atin. Pero dahil nasa Panginoon ka, mas makapangyarihan ka kaysa sa kanila. Amen? Kasi binigyan ka ni Lord ng authority to trample on snakes and scorpions. Walang makakatinag sa buhay mo ngayon dahil kay Kristo. Amen? Amen. Pangalawa, says ang tunay na kasiguruhan o security. Kapag ang identity po na kay Kristo, sakto at sigurado ang kasiguruhan. <laughs> Tama ba? <laughs> sobrang siguro, talaga sobrang siguridad na eh, no? Uh, ang bibigyan ng tunay na kasiguran. Tignan natin to sa verse 20 ng Luke 10. Ngunit magala kayo. So sinasabi ni Lord, wow, I mean, um, ah, Siyempre, masaya ang Panginoon na nagtagumpay sila sa kanilang misyon, di ba? Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos yung otoridad ng Diyos na kumilos sa magitan ng mga disipulo, kaya nagtagumpay sila. Pero dito, sinabi ng Panginoon, pero wait, there's more. Ngunit magalak kayo. Hindi lang dahil, you know, successful yung ministry nyo may tagumpay kayo. Hindi dahil napasanod ninyo ang masasamang spirito, kundi dahil, ano, nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Hallelujah! Hindi lang yung tagumpay matatagpo natin kay Kristo, yung kasiguruhan din kung nakanino tayo, saan tayo pupunta. Nakatala sa langit. Ibig sabihin, hindi naman to ibig sabihin parang, ano ba ito? Hindi, hindi to PCO. <laughs> hindi to yung mga ano, o hindi to may ledger si Lord, yung parang okay, o attendance, Fatima Lupin. <laughs> Hindi, naalala ko may mga movies dati, di ba, si San Pedro. May aklat, tapos pag wala yung pangalan mo doon, ay wala. Wala yung pangalan mo rito, bailon. <laughs> Walang bailon dito. <laughs> so, hindi yan literal na aklat. Okay, ito ay um, uh, parang paglalarawan, nakilala ng Diyos ang lahat ng tunay sa Kanya. Kahit sa pananaw ng mundo, hindi ka kilala, kilala ka ng Diyos kung nagtiwala ka kay Kristo. Amen? Di ba ang sarap ng pakiramdam? Naalala ko dati, uh, ako po ay batang Quiapo. Okay? Bago si Coco Martin. Ako orig. Isa sa mga orig. Lumaki ako Quiapo. Okay? So bilang batang Quiapo, syempre, alam niyo naman, actually dati maganda-ganda pa yung Quiapo noon eh, no? Quezon Boulevard, kung sino sa inyo nakapunta na ng Maynila yung totoong Maynila, ayun, doon sa lugar niya. Ang ganda pa noon, Quezon Boulevard, doon kami nakatira. Okay, uh, isa sa mga malapit sa ilog. Ha? Tabing ilog din ako, parang ano, John Lloyd, no? Yung mga... <laughs> so doon po kami nakatira. At syempre, dahil batang kya po, napaka-religyoso po ng kinalakihan kong pamilya. Lalo na pag biyernes, mga kapatid. At syempre, pag Enero. Ha? Hindi ako sumali doon sa, ano yan, translation ba yon? Hindi ako sumali kasi pag sumali ako noon, sigurado noon, gutay-gutay na ako. <laughs> napaka, Nalapak, payatot ko noon eh. Ngayon naman ngayon. <laughs> Pero napaka-religyoso kong tao, kaming bilang pamilya. Kasi iniisip namin noon, ako pala, sabi ko, naku, paano yung pag namatay ako? Saan ako pupunta? Kaya naman trying hard akong maging mabait na bata. Tapos nagpe-pray kami. Meron kaming angelus na uh, 3 o'clock, tapos 6 o'clock. Tapos syempre, lahat yon lahat ng, lahat ng pwede kong gawin para maka-earn ng points sa heaven, baka sakali. Pag namatay ako, makita ko si Lord. Pero alam nyo ba, sa dami ng taon, for 19 years, ba, 19 years old ako, nakakilala sa Panginoon eh. For 19 years, ginagawa ko yun. Walang kasiguruhan. Takot pa rin ako ano, nananaginip nga ako kasi mahilig ako noon manood ng mga nakakatakot, tapos involved kami sa occult, lahat ng, uh, ano ba yun, yung nanguhula, di ba sa Quiapo, maraming ganyan, nanguhula, mga baraha, tapos ano ba yung ano, iniikot yung baso? Oh, yeah, di ba? Kayo ba? Guma- <laughs> Ang dami namin ginagawa para magkaroon kami ng kasiguruhan sa buhay namin at sa kakahinat na natin kung sakaling mamatay kami. Pero alam nyo, Walang <laughs> kasiguruhan akong naramdaman at naranasan noon. Until ng 19 years old ako, may nagpakilala sa akin sa Panginoon. Doon lang ako nagkaroon ng tunay na kasiguruhan na kahit anong mangyari sa buhay ko, sa mga pinagdaraanan ko, ang Panginoon ang kasama ko. Ang anuman ang layunin niya sa akin, gagawin niya. Para makatapos ako ng pag-aaral, siya magpo-provide. At kung sakaling mawala na ako sa mundong ito, hindi ako natatakot mamatay. Maraming tao natatakot mamatay, di ba? Isa yan sa fear and fear of death na araw-araw iniisip ng isang tao, marahil kayong iba nga ayaw tumingin sa libingan ay sa kabaong, di ba? Ayaw ng mga ganong bagay. Uy, huwag natin pag-usapan yan. Uy, morbid naman yan. Di ba? Minsan iniiwasan. Why? Because of the fear of death. Hindi nila alam secure ba yung eternal destination nila sa Panginoon? Only in Christ, kay Kristo lamang, siya lang ang pwedeng magbigay ng seguridad sa iyo. Amen? At yung mga kakilala mo, na marahil mukhang okay naman sila, alam nyo, kahit mukha silang okay sa panlabas, deep inside, empty sila. Empty. Ano ba sa Tagalog ng empty? Walang saysay. Walang laman 'Di ba? Yung buhay nila walang meaning, walang significance until merong isang mananampalataya tulad mo at tulad ko natitignan sila hindi lang sa panlabas, kundi ano talaga yung kailangan nila. Si Yeso Kristo na magbibigay ng tunay na seguridad sa kanila. Amen? Ang tunay na seguridad, hindi ang, Chris, ang Christian faith natin, hindi lang yung pupunta ka ba sa impyerno o hindi. Hindi, kahit buhay ka ngayon pwede mo nang maranasan ang kaharian ng Diyos. Amen? Ngayon pa lang, kahit nandito. May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. So right now, it is happening. Ang tanong ko mga kapatid, yung ba ay sinawa sa buhay natin, naniniwala ba talaga tayo na ang kapangyarihan at kaharian ng Diyos ay ngayon kumikilos sa ating buhay? Kasi kung totoo sa atin, hindi natin, i share natin to sa iba kasi kailangan ng mga tao ng seguridad. Amen? Um, ang sabi nga nun dito, ay, wala, ayan. Kapag, si Ruth Haley Barton, kapag nakaugad tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi na natin kailangang patunayan ang ating sarili o maghanap ng siguridad sa ibang bagay, di ba? Ganyan tayo, nakakapagod yan, yung parang pinapatunaya mo na may saysay ka. <laughs> di ba ang hirap noon? Pinapatunaya mo na wala kayong karapatan na laitin ako. Di ba? Nung post ka, ganyan. Okay, magagalit ka sa nagbabash sa'yo. Marami tayong pwedeng patunayan o gustong patunayan eh. Kasi ayaw natin na binababa tayo. Tama ba? Di ba? Ayaw natin re-reject tayo. Pero isa sa mga narinig ko recently sa isang guro dito sa RLCC, may isang estudyante nagpakamatay. Napakabata, high school pa lang. Nakakalungkot, nakakaiyak. Wala siyang, walang kamalay-malay, ang pamilya, ang mga guro, kaklase na bigla pa lang magsusuicide, pupunta siya, may iinuming whatever, at namatay yung bata. Student suicides. Kaya napasabi ko, ano bang ano, <laughs> suicide ano, statistics sa Pilipinas ngayon, DepEd? Of course, makikita natin dito, 2022-23 school year na ganito, 198 nag-commit ng suicide. Pero sa mga sumunod na taon, 2024, 254, 2025 kaya, ilan pa? Kasama na sa statistics yung bata na yon. At ang konteksto, may problema sa pamilya, kaya humanap ng love life. Nung humanap ng love life, Nag-break din sila and then, yun na yun. Matalinong bata ito ha. Hindi ito parang yung mga mababa ang guys. Matalinong bata. Ngunit nag-commit ng suicide. Ang tanong ko, kamusta na yung mga malalapit sa inyo? Minsan akala nyo naka-smile yan, di ba? Pero deep inside, wala yan siguridad may hinahanap siya na hindi niya matagpuan sa love life, hindi niya matagpuan sa pera, hindi niya matagpuan sa, opinion ng mga tao. Matatagpuan lang niya yon kay Kristo. At mangyayari lang yon kung ikaw at ako na malapit sa Kanya, isi-share yon sa Kanya. Amen? Sino siya natutuwa na may nag-share sa inyo ng mabuting balita? May nag-imbita? Diba? isipin natin, nasan kaya tayo pupulutin kung hindi natin nakilala ang tunay na pundasyon ng buhay natin, si Kristo na nagmamahal sa atin lahat. Amen? Sa pagkalinga ng Diyos, walang mangyayari sa iyo na magiging dahilan para talikuran o iwanan kanya. Yan ang tunay na batayan ng siguridad. Misan, feeling mo, parang may nagawa kang pagkakamali o ang tingin ng mga tao sa iyo, failure ka niya, iniiwan ka na eh, di ba? Nire-reject ka na. Pero sa totoo lang, kahit i-reject ka na ng mga tao, ang Panginoon, hindi ka i-reject. Hindi ka iaabandona. Bakit? Kasi mahal ka niya. Ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. Para yung love na hinahanap mo, all throughout your life, kay Kristo mo lang matatagpuan. Amen? Pangatlo, si Jesus lamang ang maaring magbigay ng tunay na pagkakilala sa Diyos at sa sarili mo. Ibig sabihin, tunay na intimacy sa Diyos at sa sarili mo at sa iyong kapwa. Tingnan natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, ng oras ding yon, di ba? uh, successful yung ministry nila, yung mission nila. Tapos, sabi ng Panginoon, uh, inaffirm na yes, nagawa niya yan dahil binigyan ko kayo ng kapangyarihan at tagumpay sa ngalan ni Jesus, hindi dahil ang gagaling nila. <laughs> okay, hindi dahil bida-bida sila. Tapos, pero sandali, mayroong paghigit pa, yung pangalan nyo. Dahil na nanampalataya kayo sa akin bilang Panginoon tagapagligtas, nakasulat na sa aklat ng langit, kilala na kayo ng Panginoon pero at the same time, sabi nga ng pang, kaya nung, nung si Jesus siguro, nung nandun kaharap niya yung mga disipulo niya, bigla siyang nagkaroon ng ganitong moment. Nang oras ding yon si Jesus ay nagpuspos ng kagalakan sa magitan ng banal na Espiritu, Espiritu Santo. Minsan iniisip natin si Jesus, di ba, parang na, na, napaka-serious lagi. Na, <laughs> minsan ba gano'n? Di ba, minsan nga sa mga drawing o sa mga larawan, parang, meron ba kayo nung larawan? <laughs> <laughs> Naalala ko noon meron kami, dahil religyoso nga kami, di ba? Meron kami larawan yung ZI. Meron kayo noon? ZI ang tawag namin. Yung picture ni Jesus na hanggang dito. Tapos yung mata niya, hindi ko alam, ang galing pagkakalikha noon, ano, yung kahit saan ka pumunta. Hmm? The serious, hindi. <laughs> nung araw, nung araw nung ako yung maliit, no, malay ko ba naman, hindi ko pa naman, in- natatakot ako. Sabi ko, Diyos ko, nakakita ni Lord. Nagkumupit ako ng pera sa lola ko. <laughs> Feeling ko lagi may CCTV. <laughs> Kasi iniisip natin, ang Diyos o si Kristo, parang nandyan para, di ba, imbestigahan tayo. O, teka lang, isosoko ko to, anong ginawa mo kasalanan. <laughs> so pag siyempre tayo naman, pag aware naman tayo sa mga ginagawa natin, iniisip natin, tatakot tayo lumapit, di ba? Pero si Jesus, alam niyo ba, nung, nung nangyayari to sa mga disipulo niya, napuno siya ng kagalakan. Grabe, hindi ko alam kung ano itsura niya. Paano ba mapuno ng kagalakan? Habang nagpipray, <laughs> sabi niya, <laughs> Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Grabe, sobra. Alam niyo, yung, yung mapalapit ka sa Diyos, alam niyo, pinaka number one na masaya, si Jesus yun. Kaya huwag ka matatakot na lumapit sa Kanya. Kung ikaw masaya, grabe, inihintay ka ni Lord dati pa. Kaya masaya siya dito. Sabi niya ganoon, salamat Panginoon sa langit sa Ama langit sa langit at lupa, ng langit at lupa. Sapagkat inilihi mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito, yung mga mayabang, yung akala nila alam na nila lahat. Hindi yung matalino lang academically. Yung feeling mo, hindi mo kailangan ng Diyos kasi alam mo paano pa takbuhin ang buhay mo mas matalino ka pa sa Diyos. Yung ganun yung pananaw mo sa sarili mo. Sino sa inyo dati gala nyo, ganun kayo? <laughs> matalino pa sa Diyos. Di ba? Parang noong araw, sabi kong ganun, <clears throat> mamaya may, may papalabas dito. Pero noong araw, tingin ko sa sarili ko, ah, kailangan magsipag ako mag-aral. Para maging matalino ko. So, pag naging doktora na ako, doktora po yung pangarap ko noon eh. <laughs> pag naging doktora na ako, yayaman na ako. So, yun, may plano na ako talaga sa buhay ko eh. Kala ko lang matalino <laughs> ako. Mangmang pala. Okay, kasi kahit siguro nangyari mga yun, wala pa rin yung buhay ko. So, sabing ganun dito, uh, matalino at mga bagay na ito, ngunit inihay, iya, inihag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay, walang makakakilala sa anak kundi ang ama, at wala namang makaka, nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga taong nirarapat ng anak na makilala sa ama. So may kinalaman to sa spiritual na relasyon, na intimacy, pagkakilala natin sa Diyos. Amen? So walang, sabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama ko except sa pamagitan niya, sa pamagitan ni Jesus. So, dito ano masaya ang Panginoon na ilahad kung sino siya bilang Panginoon tagapagligtas sa mga disipulo niya at natutuwa siya doon na nakilala nila si Jesus. Okay na siyang Mesiyas. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, okay, nag-pray siya ang saya sa niya, Lord, thank you na nilahad mo ang sarili mo dito sa mga aking mga disipulo at sinabi ng walang ibang nakakarinig. So, nag-focus siya sa mga disciples niya. Pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita nyo ngayon. Okay? Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad, referring to the Old Testament Mula nung umpisa pala, sila Moses, sila Elijah, sila David, lahat ng mga nag-prophesy. Okay, nagsabi na, na inaabangan nila yung pagdating ng Mesiyas eh, yung mga Hudyo. Ngunit hindi nila nakita mismo, physically, si Jesus. Nanampalataya lang sila na may darating na Mesiyas. Pero sabi nga mapalad kayo kasi nakita nyo ang inyong nakikita at narinig nyo ang inyong narinig, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. So, mas pinagpala yung mga disipulo na yon. Kaya, subalit, ah, sabi nga ng Panginoon dito, so, Subalit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumasampalataya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan niya, sila'y binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos na hindi ipinanganak ayon sa dugo ni ayon sa laman o kalooban ng tao, kundi ayon sa Diyos. Amen? Amen. Ah, kapag ikaw ay nanampalataya, inilagay mo yung identity mo sa Panginoon, binibigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Amen. Hindi, hindi nga rin natin yung parang pinagtatrabuhan para maging anak ka ng Diyos. Ibinibigay yun sa atin sa magitan ng pagtitiwala natin at pananampalataya natin sa Panginoong Yesus. Imaginein mo, 'di ba? Etong nauusong mga <laughs> nakikita ko sa sa social media, 'di ba? Mga may tinatag ng nepo ba- nepo babies. Hindi na sila babies, malalaki na sila, eh, no? <laughs> nepo kids, children, 'di ba? Siguro kung hindi natin alam tong mga nangyayaring ito, di ba parang nakakaingit sila, uy, buti na lang anak siya ni, ewan ko, Diskaya, o buti na lang anak siya ni ganito. Di ba yung mga apelido? Di ba? Ang laki ng ano no, kapangyarihan ano, ka, ano no, katanyagan no, di ba? Tapos bukod sa yaman. So, minsan iniisip natin sana anak ako ni Ayala. <laughs> o anak ako ni Rosiana. O <laughs> <laughs> kawawa ka. Gineston, Bailon, ewan ko. Charot. so, Minsan iniisip natin, sana ano, iba na lang yung ano ko, tatay ko, nanay ko, kasi ito yung pamilya ko eh. Sorry, wala ka ng choice. Hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Pero ito ang good news. Kahit ano pa apelido mo, tinatawag kanyang anak ko. Mahal ka ng Panginoon. Yung may-ari ng lahat, Maaring lahat ng yan, may-ari, mayayaman ngayon. Pero may-ari ng lahat ng kapangyarihan, lahat ng kailangan natin, iisa lang ang pinanggagalingan. Walang hanggan ang ating Panginoon. So kung anak ka ng Diyos, dapat ba magfilingerong ano ka? ha, depressed. <laughs> o parang um, feeling mo, kawawa ka. Ano, pick na ako. Of course, nafe-feel natin yon at times. Kasi lalo na kung may umaapi sa atin, di ba? O kaya wala, mahirap ka lang. Minsan di mo sarili mo, mababa ka. Alam mo, mahirap ka man. In fact, kahit nung panahon ni Jesus, maraming mahirap. Pero ang Panginoon, malapit sa mga mahihirap. Lalo na kung ang puso ng mahirap, si Jesus lamang yung pinupuntahan nila sa pang-araw-araw nila. Amen? At of course, hindi rin ibig sabihin na kapag mahirap ka o parang medyo kulang ka ngayon, hang, hanggang dyan ka na lang, di ba? Alam mo, ang Panginoon, binibigyan kanya ng pag-asa, ng umasenso, matugunan ang iyong mga pangailangan at kinabukasan ng iyong mga anak. Hindi ka pulube. Anak ka ng Panginoon. Amen? Yun ang identity mo. Kaya, sabi ni David Benner again, ito sa Ingles, medyo hindi ko na natagalog, pasensya na. Our identity is not achieved o hindi mo ito pinapagpaguran or what, but receive. Tinatanggap mo lang to. It is discovering ourselves as deeply loved by God and living out of that belovedness in Christ. Pag alam mo na kahit may, sino sa inyo na nakakagawa pa rin ng mga pagkakamali, o nakakaisip pa rin minsan pagkakamali. Okay, minsan nalulungkot, nagwo-worry, may takot, etc. Hindi ka hindi tayo walang perfecto rito. Amen. Di ba minsan natatakot tayo ilahad yung tunay nating mga struggle? Kasi nahihiya tayo, baka i-reject tayo. Baka hindi na tayo ano, tanggapin ng mga taong makakaalam kung sino talaga tayo. Baka hindi na tayo mahalin. Pero itong good news, <laughs> kahit sino ka pa, with all the struggles and everything, pagkakamali, either present or in the past, mahal ka ng Panginoon. And live your life according to that identity. Amen? Si Jesus lamang ang maaring magbigay ng tunay na tagumpay, tunay na kasiguruhan, tunay na pagkakakilala. Kaya nga, inuulit ko, ang identity na mula kay Kristo lamang ang hindi mayayanig at hindi mananakaw. Naniniwala ka ba rito? I will share to you my testimony ngayon through a video. Some of you, napanood na ito dati. Pero just want to share to you na kung wala nag-share sa akin ng gospel, ganito ang nakaraan ko. Sige po, panoorin po natin ito. Yan po yung, yan po yung nakaraan ko. tuwing mapapanood ko yung testimony sa 700 Club, na-imagine ko, kung wala nag-share sa akin ng gospel, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Pero dahil sa biyaya at awa ng Diyos, alam niya yung kinalalagyan ko noon. Kaya pinili niyang ipakilala ang sarili niya, ang Panginoong Hesus sa aking buhay. Kaya unti-unti niya akong binago. Nagkaroon ako ng siguridad sa Kanya, nagkaroon ako ng tagumpay sa Kanya, nagkaroon ako ng mas malalim na relasyon at pagkakilala sa Kanya. Dahil, hindi dahil mabait ako, kundi dahil kay Kristo Jesus na aking tagapagligtas at Panginoon. Sa umagang ito, hindi ko alam kung nasaan ka sa iyong spiritual na paglalakbay. Kilala ka ng Panginoon In fact, kung may nag-invite sa iyo rito o sa Bible study o may nag-share sa iyo, alam mo, inaabot ka ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Kahit may mga nakaraan ka na marahil ginawa mong kasalanan o pinagsisihan mo tapos hindi mo alam kung papatawarin ka pa ng Diyos, dahil kay Kristo may kapatawaran na nakaalay sa iyo. May kasiguruhan, may kinabukasan kung hindi ako nakakilala sa Lord, hindi ako nakatayo dito. Di ba? Ginagamit tayo ng Panginoon kahit ganun yung nakaraan natin. At ikaw, may planong maganda ang Panginoon sa iyo. May ministeryo at may mission ka sa buhay. Kaya, may, merong, kaya buhay pa tayo ngayon eh. Amen? So sa umagang ito, kung nasa puso mo ngayon, Panginoon, gusto kong makamtan yung kapatawanan at kasiguruhan na galing sa iyo. Sa mula sa puso, kausapin mo ang Panginoon, narito siya. Na, kahit gabaga, alakanan niya eh. Alam niya na yung pinagdaraanan mo. So, maybe pwede ka sumunod sa panalangin ito. Panginoong is hindi aksidente na narito ako ngayon. Salamat sa biyaya mo na may mga ginamit kang tao para makarating ako rito at marinig ko yung mabuting balita na ikaw ay nagpunta rito para bigyan ako ng bagong buhay, patawarin ako, magkaroon ako ng kagalingan sa mga sugat ng puso ko at even sugat ng mga nakaraan. Panginoon, mula oras na ito, tinatanggap kita sa puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilala mo ko, Panginoon, at alam mo ang daing ng puso ko. Mula ngayon, yung identity ko, Panginoon, hindi na sa mga bagay na kaya kong gawin. Hindi na sa mga plano na ayon sa karunungan ko. Hindi na sa pera, hindi na sa katayuan sa buhay, hindi na sa mga tinatanggap ba ako ng tao o hindi. Panginoon, ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang, Panginoon. So Lord, salamat sa biyaya mo sa akin dahil kay Kristo, Jesus. And let me pray for our Esisinians. Kilala mo na ang Panginoon bilang ikaw ay anak na ng Diyos. Ngunit marahil tinatawag ka rin ng Panginoon na i-share yung mabuting balita sa iba, yung testimony mo sa iba, kung paano ka binago at binabago ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. So sa oras na ito, let me pray. If you have a person in mind right now, Marahil kasama mo sa opisina o kaya asawa mo, anak mo kasama sa bahay o kapitbahay kaibigan. Tingnan mo, ang, ang puso mo, tingnan mo ang mga tao na yon, hindi sa pananaw mo, sa panlabas nila, tingnan mo sila sa magitan ng mata ni Kristo. And let me pray for you as you pray for that person na nais mong share ng mabuting balita. Panginoon, narito kami bilang iyong iglesia marami kaming mga kakilala na marahil araw-araw mukhang okay naman sila. Panginoong Yesus, i mo po kami sa mga taong bukas ang loob at naghahanap ng tunay na kasiguruhan at kasagutan sa buhay nila. Lord, bigyan mo po kami ng confidence and boldness and wisdom at higit sa lahat ng pag-ibig na galing sa iyo na na-receive namin from you. At yun ang isishare namin sa iba. Gamitin mo po kami this week. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen.